Suratul Waqi'a imeteremka maka. Sura hii imeanzia kwa kusimulia tukio la kiyama na matokeo yatayoambatana na tukio hilo. Kisha ikasimulia kuwa viumbe siku hiyo watakuwa namna tatu. Ikafuatia hayo kwa kufafanua kwa kutosha walioandaliwa kila fungu katika hao ikiwa ni neema zinazowafikiana na cheo chao au ni adhabu inayonasibiana na ukafiri wao na uasi wao. Kisha aya zikaweka wazi baada ya hayo yanayoonekana katika neema za Mwenyezi Mungu mtukufu na athari za uweza wake katika viumbe na makulima na maji na moto na yanayohitajika kutokana na athari hizi kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakasa. Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Idha waqa'atil waqi'a, litakapotukia hilo tukio. Laysa liwaqa'atiha kadhiba, hapana cha kukanusha kutukia kwake. Khafidatur rafi'a, Litiremshalo linyanyualo. Idha rujjatil ardu rajja itakapotikiswa ardhi kwa mtikiso wabussatil jibalu bassa na milima itaposagwa sagwa fakanat batha iwe mavumbi yanayopeperushwa wa kuntum azwajan thalatha na nyinyi mtakuwa namna tatu fa ashabul maymanati ma ashabul maymana basi watakuwepo wakuliani je ni wepi wakuliani واصحاب المشامه ما ashabu almashama na wa kushotoni je ni wepi wa kushotoni wasabiquna asabiqun na wa mbele watakuwa mbele ulaika almuqarrabun au ndio watakaokaribishwa fi jannatin na'im katika bustani zenye neema thullatun minal awwalin pungu kubwa katika wa mwanzo wa qalilum minal akhirin na wachache katika wa mwisho ala sururin mawduna watakuwa juu ya viti vya fahari vilivyotonewa muttakiina alaiha mutaqabilin wakiviegemea wakielekeana yatufu alaihim wildanun mukhalladun wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in Kwa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem safi La yusaddauna anha wala yunzifun Hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa wafakihatin mimma yatakhayyarun na matunda wayapendayo walahmi tayrin mimma yashtahun na nyama za ndege kama wanavyotamani وحور عين na mahurul aini كأمثال اللؤلؤ المكنون walio kama mfano wa lulu zilizohifadhiwa جزاء بما كانوا يعملون ni malipo waliokuwa wakiyatenda. La yasmauna fiha laghwan wala ta'thima, humo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi. Illa qilan salaman salama, isipokuwa maneno ya salama salama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin اليمين na wale wa mkono wa kulia ni yepi yatakuwa ya wakuliani في سدر مخضود katika mikunazi isiyo na miba وطلح منضود na migomba iliyopangiliwa وظل ممدود na kivuli kilichotanda wama maskub na maji yanayomiminika wa fakihatin kathira na matunda mengi. La maqtu'atin wala mamnu'a, hayatindiki wala hayakatazwi. Wa furushin marfu'a, na matandiko yaliyonyanyuliwa. Inna ansha'nahunna in sha'a, hakika sisi tutawaumba upya faj'alnahunna abkara na tutawafanya vijana uruban atraba wanapendana na waume zao kirimo moja li ashabil yamin kwa ajili ya watu wa kuliani thullatun minal awwalin Pungu kubwa katika wa mwanzo. Wa thullatum min alakhirin Na fungu kubwa katika wa mwisho. Wa ashabu shimal ma ashabu shimal. Na watu wa kushotoni Je, ni yepi ya wakushotoni? Fi samumin wa hamim, katika upepo wa moto na maji yanayochemka. Wa dhillim min na kivuli cha moshi mweusi. La baridin wala karim, si cha kuburudisha wala kustarehesha. In innahum kanu qabla dhalika mutrafin, hakika hao walikuwa kabla ya haya wakiishi maisha ya anasa. Wa yusirruna ala alhinthil azim, na walikuwa wakishikilia kufanya madhambi makubwa. Wa yaquluna a mitna wa kunna turaban wa وعظاما أإنا لمبعوثون na walikuwa wakisema tutakapokufa na tukawa udongo na mafupa ati ndiyo tutafufuliwa أو آباؤنا الأولون au baba zetu wa zamani قل إن الأولين والآخرين sema hakika wa zamani na wa mwisho لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم bila shaka watakusanywa kwa wakati wa siku maalum ثم إنكم أيها الضالون المكذبون kisha nyinyi mliopotea mnaokanusha لآكلون من شجر من زقوم kwa yakini mtakula mti wa zakum فمالئون منها البطون na kwa mti huo mtajaza matumbo fasharibuna alayhi min alhamim na juu yake mtakunywa maji yanayochemka fasharibuna shurbal him tena mtakunywa kama wanavyokunywa ngamia wenye kiu hadha nuzuluhum yawmaddin hiyo ndiyo karamu yao siku ya malipo nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun sisi tumekuumbeni basi amsadiki afaraitum ma tumnun je naiona mbegu ya uzazi mnayoidondokeza antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun je mnaiumba nyinyi au ni sisi ndio waumbaji nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin sisi tumekuwekeeni mauti na wala sisi hatushindwi ala an nubaddila amthalakum wa nunshiakum fi ma la ta'lamun waleta wengine badala yenu na kukuumbeni nyinyi kwa umbo msilolijua walaqad alimtumun nash'ata alula falawla tadhakkarun na bila shaka mlikwisha jua umbo la kwanza basi kwa nini hamkumbuki Afara'aytum ma tahrusun. je yeah, mnaona makulima mnayoyapanda a أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون je ni nyinyi mnayoyaotesha au ni sisi ndio wenye kuotesha لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون tungelitaka tungeliyafanya yakawa mapepe mkabaki mnastaajabu inna la mughramun mkisema hakika sisi tumegharimika bal nahnu mahrumun bali sisi tumenyimwa afara'aytumul maa alladhi tashrabun ye yeah, mnayaona maji mnayanywa antum an أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون je ni nyinyi mnayoyateremsha kutoka mawinguni au ni sisi ndio wenye kuyateremsha لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون tungelipenda tungeliyafanya ya chumvi basi mbona hamshukuru أفرأيتم النار التي تورون je mnauona moto mnaouwasha أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ni nyinyi mlioumba mti wake au sisi ndio waumbaji nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin sisi tumeufanya uwe ni ukumbusho na manufaa kwa walioko nyikani. Fasabbih bismi rabbikal azim, basi litakase jina la Mola wako mlezi aliye mkuu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum basi naapa kwa maanguko ya nyota wa innahu laqasamun law ta'lamuna adhim na hakika bila shaka hichi ni kiapo kikubwa laiti mgelijua In إنه لقرآن كريم حقيقة هي بلا شك أن قران تكوفو في كتاب مكنون كتك كتاب كلتو حفاظيوا لا يمسه إلا المطهرون أبانا كبسائي إلا وليتكاسوا تنزيل min rabbil alamin ni uteremsho unaotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote afa bihadha alhadithi antum mudhinun ni maneno haya ndiyo nyinyi mnayapuuza watajaluna rizqakum annakum tukadhibun na badala ya kushukuru kwa riziki yenu mnafanya kuwa mnakadhibisha falaula idha balagatil hulqum yaweje basi itakapofika roho kwenye koo wa antum hina idhin tanzurun na nyinyi wakati huo mnatazama wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun na sisi tuko karibu zaidi na yeye kuliko nyinyi wala nyinyi hamuoni falaula in kuntum ghayra madinin na lau kuwa nyinyi hamumo katika mamlaka yangu tarji'unaha in kuntum sadiqin kwa nini hamuirudishi hiyo roho ikiwa nyinyi mnasema kweli fa amma in kana min almuqarrabin basi akiwa miongoni mwa waliokaribishwa farauhu wa raihanu wa jannatu na'im basi ni raha na manukato na bustani zenye neema wa amma in kana min ashabil yamin na akiwa katika watu wa upande wa kulia fasalamu laka min ashabil yamin basi ni salamu kwako uliye miongoni mwa watu wa upande wa kulia wa amma in kana min almukathibin ad-dallin na ama akiwa katika waliokadhibisha wapotovu fanuzulum min hamim basi karamu yake ni maji yanayochemka wa tasliyatu jahim na kutiwa motoni inna hadha lahu haqqul yaqin hakika hii ndiyo haki yenye yaqini fasabbih bismi rabbikal azim basi litakase jina la Mola wako mlezi aliye mkubwa